Hola, bona tarda a tots els nostres oients. Esteu sintonitzant la nostra emissora, Ràdio Primavera, al dia 88.5 de la freqüència modulada. Som els alumnes de sisè i estem en directe. Avui us, avui us oferim un pla al que no podeu dir que no, una lliçó d'història. Sí, sí, i sense pagar. Per això, amb la crisi s'agraeix. Bé, comencem ja, que no tenim tota la tarda. Avui us, parla... us parlarem de la Segona República Espanyola, un dels períodes més intensos del, del segle passat. Us explicarem com es va fundar, com era la bandera i el seu himne, quan va durar, quins van ser els seus presidents, com va acabar, quines coses es van fer i algunes curiositats més. La trompa guerrera secos al viento, horror al sediento y arruja el cañón y amarga el pañudo la audacia provoca, el ingenio invoca de nuevo. Primer de tot us explicaré <coughs> què és una república. Una república és un estat on no hi ha rei, al contrari que en una monarquia. A Espanya, la Segona República es va fundar el 14 d'abril de 1931, després de guanyar per sorpresa unes eleccions democràtiques. la cual cosa va a hacer marchar al rey Alfonso III. La república va tenido presidente Niceto Alcalá Zamora y Manuel Azaña. ...también va a tener tres. Primer Madrid y durante la guerra el capital van ser primer, primer y y Barcelona. La bandera de la Segona República és tricolor, formada pels colors vermell a la franja superior, la central de color groc i la tercera de color lila. Les tres de la mateixa mida i porta enmig de la bandera l'escut de la Segona República Espanyola, que substitueix la corona monàrquica per una feta de torres imitant un castell. A diferència de l'actual, l'himne de la República sí tenia lletra, l'himne de Riego. El podeu trobar fàcilment a YouTube. <coughs> Quines coses van fer durant la República? Moltes de positives, ja ho vereu. L'estat d'autonomia de Catalunya i el País Basc. Segon, una reforma agrària. Tercer, les dones per primer cop van poder votar. Quart, es van intentar acabar amb l'analfabetisme. Cinquè, va desvincular l'Església de l'Estat. sí. una constitución progresista en 1931. valor de aquel que inflamado dormí. I per què es va acabar la república? Les mostres de rebut a la república eren constants pels dos extrems, església, exèrcit i terratinents per una banda i anarquistes i sindicalistes per l'altra. El fracàs d'aquest sistema es va deure a un doble sellament, el dels enemics de la república, la dreta conservadora, i el desbordament de l'obra públic per part de les masses i organitzacions obreres que van debilitar la república i van enfortir els seus enemics. <coughs> Finalment, en 1936, el general Francisco Franco i Emilio Mola i Carlos Godet va donar un cop d'estat i va començar la Guerra Civil, que va a acabar amb la victòria dels feixist, feixistes l'any 1939. Serenos, alegres, salientes y osados, andemos soldados, el himno a la lid, de nuestro lamento que se retransmire, y en nos transmite lo que es Durant la, durant la guerra, la república no només tenia un suport dels anarquistes, també tingué el de les forces nacionalistes basques i catalanes, els socialistes i els comunistes. El suport republicà provenia sobretot dels treballadors urbans, de la majoria dels camperols i de bona part de classe mitjana. En canvi, el bàndol sub sublevat incloïa els monàrquics, els nacionalistes espanyols, els feixistes de la falanga, de la falange, molts catòlics, la majoria dels conservadors i la majoria dels clergats catòlics, la majoria dels grans terratinents i els grans, i els grans empresaris. El mundo yo nunca, más noble otra día, vivió nunca un día, marcando el valor de aquel que inflamado nos vimos del fuego, del final Bueno, ya sabeu cómo va acabar la historia. Y fins aquí el nuestro programa. Esperen que us haya agradat. Nosaltres ens anem a beure aigua, que tenim la boca seca. Si, si vols un historiador de primera, escolta ¡Radio Primera!